зараз вострая брама. Сённяшняя праграма Сергія Дабалца прысвечаная лёсу беларускіх запаведнікаў і бязглуздай палітыцы дзяржавы ў галіне турызму ды аховы прыроды. Для мікрафону аўтар. некалі ў вострай браме мы распавядалі пра праекты рэарганізацыі беларускай прыроды, якія блукаюць у адміністрацыі прэзідэнта адзін за другі больш казусныя. Тады мы падрабязна разглядалі даволі паранаідальны праект нейкага парфяновича залатое кольцо дзе прапаноўвалася стварыць у краіне цэлую індустрыю турызму са сваімі аэрадромамі, на якіх дзеля самаакупнасці будуць расфасоўваць бананы на шляху з Афрыкі ў рассею. Маўляў, мы ўсё гэта дело паставім на сур'ёзную аснову. Толькі аддайце нам усе помнікі архітэктуры і ўсе запаведнікі. Зразумела, ані глыбокім веданнем сваёй зямлі, ані любоўю да яе у тых праектах і не пахне. Часовыя людзі, што мысляць найбольш перспектывы ўласныя кар'еры, волею лёсу прыўлашчваюць спрадвечныя скарбы бацькаўшчыны і круцяць іх як хочуць, не надта задумляючыся, што пасля іх застанецца праз 50 або 100 гадоў. Бог з імі з тымі праектамі, Але ж высвятляецца, што сам прынцып, сам прывадны матыў дзеля стварэння такіх вось пражэктаў цалкам сугучны з цяперашняй дзяржаўнай палітыкай у прыродаахоўнай сферы, у галіне турызму, а ўрэшце ў стаўленні да роднага краю. Калі натуральна гэта ўсё можна назваць дзяржаўнай палітыкай. вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у паказальны зрэз адносінаў дзяржавы да ўласнай зямлі дае аналіз палітыкі ў галіне турызму. Тут паводзіны чынавенства нагадваюць паводзіны дзіцёнка, які атрымаў падарунак цацку і імкнецца яе раскруціць на часткі. Прыблізна такую выснову зрабіў Сергей Харыўскі, прааналізаваўшы апошнія павелы ў арганізацыі беларускага турызму. Я люблю пахі зямлі травы, люблю крочыць сабе па зямлі басанож адчуваць як угінаецца яна і выпростваецца за мною моя зямля днямі ізноў давялося бываць на азёрах на мястры што каля мядзела запаведны куток цішыня лагода ажно знянацку пачуў буркатанне мотораў з лямантам узняліся сотні птушак зарабацела ад рыбіных спінаў сіняя вода з букатага берагу проста ў ваду з'язджалі дзіўныя нягеглыя машыны з вялікімі коламі. Плясь плясь, сыплючы пырскамі, сіпеючы куродымам, машыны развярнуліся па возеры і порстка пакацілі назад, умязел. Паглядзець на гэткае дзіва сабраліся людзі. Аказалася, што гэта навінка айчынная індустрыі, сюды ходы менскага падшыпнікава заводу яны як высветлілася пабывалі ўжо в антарктыдзе а цяпер з іх дапамогаю робіцца рэклямны тур па беларусі паралельна вядзецца пошук турысцкіх маршрутаў дзе гэтыя машыны маглі б выкарыстоўвацца сюды ходу могуць рухацца паўсюль нават па вадзе восьось і прайшліся яны па мястры гэткія здарэнні сталі ў нас сёлета нормаю менавіта ў самых чыстых і запаведных кутках беларусій энтузіасты інжынеры з менску сіламоц прасоўваюць у сферу турызму свае ўсюды ходы на гэтак званых пнеўматыках звыш нізкага ціску на іх у траўні сапраўды штурмаваўся паўднёвы полюс а ў чэрвені прайшла экспедыцыя адмыслова па раёнах беларусі там дзе як той казаў не вступала нага чалавека маршрут праляў праз бярэзінскі біасферны запаведнік ды нацыянальны парк нарачанскі на ахоўныя мясціны, што дзесяцігоддзямі ствараліся менавіта з мэтаю зберагчы ў некранутым цывілізацыі асяроддзя рэдкія віды жывёлаў ды раслінаў. На іх стварэння пайшлі высілкі пакаленняў людзей. Дарэчы, для даведкі. Бярэзінскі запаведнік быў утвораны яшчэ ў 1925 годзе дзеля захавання адзінай на той час у Еўропе калоніі дзікіх баброў Цяпер ён займае плошчу больш за 90 тысяч гектараў і лічыцца найбуйнейшым у Еўропе. Бярэзінскі запаведнік з некранутымі ландшафтамі, якім больш за 200 гадоў, дзе зберагаюцца 10 відаў жывёлаў з чырвоныя кнігі, занесены ў сусветны кадастр эталённых тэрыторыяў зямлі. А нарачанскія азёры пачалі ахоўваць яшчэ за палякамі. Гэта не падабалася тутэйшым жыхарам. памятаеце паўстанне рыбакоў на возеры нарач. Але палякі на сваім стаялі. спынілі неўтаймаваны адлоў рыбы засадзілі лясы і развялі дзічыну. Здавалася, карыстайся беларус, радуйся. Але часы цяпер не такоўскія. Сённяшняму ўладнаму рэжыму патрэбна ўсё болей грошай, хоць адкуль і міністр спорту і турызму проста кажа, што кіраўніцтва запаведнікаў не супраць зарабіць валюту на замежніках, арганізуючы для іх экскурсій. Але простыя экскурсіі гэта на густы беларускае чынавенства не цікава. Як яны ўяўляюць сябе на месцы тых японцаў ці швейцарцаў. Ну вядома ж, на ўсюды ходах, а яшчэ лепей на белазах ці на БТРах. І аж каб у вушах закладала з вецярком, з іскрамі, з дымам, А дзе ну натуральна там, дзе да іх было ціха. Дарэчы, на самой нарачы ўжо колькі гадоў плавае цеплаход значным рэстаранам на 230 чалавек і дыскатэкаю. Сёлета Лукашенко падарваў гэты цеплаход БПСМ. Падаховую амону тут, заплаціўшы за ўваход тры даляры, можна адпачыць за якіх даляраў 50, ды слухаць всю ноч расійскую папсу з гэткім грукатам, што чуваць адмядзіла да кабыльніка. Той жа БПСМ выдае сёння тут на пракат матацыклы кацяры. Адным словом, беларускія запаведнікі перастаюць быць ахоўнымі тэрыторыямі. На мінулым тыдні падчас прэсавай канферэнцыі начальнік управлення турызму Міністэрства спорту і турызму Владзімир Кушчэенко сказаў пра рэкламны тур усюды ходаў. Запаведнікі менавіта і былі прыхільнікамі, і мы ўзгаднялі гэтую экспедыцыю, яна прайшла з іхным удзелам пазіцыя ўправлення справаў прэзідэнта і ўправлення ахоўных тэрыторыяў яна адназначная. Так разам з міністэрствам спорту і турызму будзем займацца гэтай праблемаю, паколькі нельга падзяліць прыродныя рэсурсы на запаведнікі і незапаведнікі. Нельга іх абляцець, аб'ехаць і гэтак далей. Гэта неправільна, калі вельмі проста сказаць. Ну вельмі проста сказаў. Здзіўляе не толькі цемрашальства чыноўніка, але і колькасць тых паразітычных установаў, якія аблізваюцца ў прадчуванні тлустых кавалкаў. Тых кавалкаў нашай зямлі, дзе хоць нешта ацалела пасля камуністаў. Дзеля справядлівасці зазначым, што менавіта за савецкім часам была створаная даволі жорсткая сістэма аховы запаведнікаў. Нагадаем таксама, што за гады лукашэнкавага панавання, Запаведнага статусу пазбавілася белавецкая пушчай прыпецкі запаведнік. Цяпер там пілуюць лес ды страляюць зубру. Цяпер дайшла чаргай да бярэзінская біасфернага запаведніка, найстарэйшая ва ўсім былым ССР. Цяпер тут, нібы па сібірскай тундры будуць гойсы тыя ўсюды ходы, разганяючы аленяў ды бабру. А тое, што пілуюць там лес, дык гэта ўжо ў рамах нядаўняга праекту нацыянальная канцэпцыі развіцця лясной гаспадаркі да 2015 году. Паводле яе да таго году агульныя запасы драўніны ў краіне ўзрастуць на 215 мільёнаў кубаметраў і павялічыцца да леташня ўзроўню на 19 процентаў. А вось каштоўнай драўніны стане 194 мільёны кубаметраў. У выніку чаго, можна будзе высякаць да 19 мільёнаў кубічных метраў штогод. Атрымліваецца, што хопіць на 10 гадоў. Бо нават за 10 гадоў ніводнае дрэва не вырасце да прамысловага аб'ёму, а там ход трава не расці. Заўважце, размова вядзецца пра экспарт неапрацаваная драўніны, бо беларуская мэбля на захадзе не патрэбная а грошы ўладзе патрэбныя сёння і адпраўляюць беларускі лес у літву за кошт электраэнергіі і ў Фінляндыю в абмен на паперу. Напэўна, для таго, каб записываваць геніяльныя думкі беларускае чынавенства менавіта на фінскую паперу і звіняць пілы па ўсёй беларусі хутчэй хутчэй грошы грошы грошы грошы між тым у большасці краінаў афрыкі лацінскай амерыкі нацыянальныя ўрады пазабаранялі вываз неапрацаваныя драўніны менавіта дзеля таго каб падахвоціць інвестараў будаваць свае прадпрыемствы у гэткіх краёх дзеля глыбокай перапрацоўкі драўніны тубыльцы атрымліваюць працу і новую кваліфікацыю на У Беларусі ўсё па-іншаму, па-свойму. Сергей Харыўскі распавядае пра абсурдную сітуацыю, калі Рэспубліка Беларусь прадае ў Фінляндыю лес, акупляе там паперу. Натуральна, фінская папера добрая, але цяпер ужо і літоўская не горшая, і расійская таксама. Не трэба казаць і пра тое, дзе тая папера таннейшая. Яшчэ больш відавочным робіцца абсурд, калі згадаць, што неабы якую драўніну фіны купляюць. Ім нашыя бярозы ды сосны не патрэбныя. Ім давай беларускія векавечныя дубы, з якіх надта добрая выходзіць фінская мэбля. Вось і параўнайце, няхай найлепшую ў свеце паперу з векавечным дубам. Ці раўнацэнны гэта абмен і хто тут кім выглядае, Хто тут увогуле нешта набывае, а хто толькі страчвае. Але вернемся да турызму. Сергей Харыўскі працягвае. Новы метад, які міністэрства праз беларускія фірмы ды свае замежныя прадстаўніцтвы збіраецца праводзіць у жыццё, на цвярозы розум проста бязглуздзіцца. У ідэале беларускага начальства, каб натоўпы турыстаў гойсалі па запаведных і чыстых мясцінах на машынах. І яшчэ збіраюцца вазіць замежнікаў на паветраных шарах і матораплянах. І гэта гаворыцца ўсур'ёз. Хоць што гэта будуць за людзі, што ўслед за забітымі ў Беларусі амерыканскімі пенсіянерамі захочуць пакатацца на паветраных шарах уявіць цяжка. Як сабе беларускі чыноўнік уяўляе гэтка кліента. Напрыклад, нейкі толкуноў, загадчык аддзела маркетынгу экскурсійна-метадычнай работы канцэрну Бел-Інтурст, нібы галоўны спецыяліст у краіне, на іншай прэсавай канферэнцыі сказаў літаральна наступнае. Так нялёгка, але турысты пасля нарачы ў выніку задаволеныя, дзякуючы нашай падрыхтоўцы і не паваюся сказаць абаяльнасці. Беларусь для заходніх турыстаў выключна транзітная краіна. Асноўны від турыстаў, якія едуць канкрэтна да нас жыды яны наведваюць святыя для ўсялякага жада мясціны радзімы заснавальнікаў жыдоўскай дзяржавы і хасыцкай рэлігіі і брацкія магілы часу вайны наша беларусь прыгожы і непачаты край работы а каб гэты асноўны від турыстаў яшчэ і ва ўсюды ходы пасадзіць ці на матораплянных У якасці абгрунтавання бясшкоднасці падобных ваяжоў па запаведных зонах прыводзяцца тэхнічныя характарыстыкі новых сюдыходаў на пнеўматыках з вышмісткага ціску, за коламі якіх нібы выпростваецца трава. Але як растлумачыць беларускаму чыноўніку, хціваму да грошай, што ад рокут у гэтых машынаў пудзяцца птушкі, якія могуць пакінуць свае гнёзды назаўжды. І большыя жывёлы, якія таксама баяцца людзей, не каючы ўжо пра сюды ходы. Міністэрства спорту і турызму будзе імкнуцца прывабіць замежнікаў на маршруты так звана прыгодніцка турызму кшталту афрыканскага сафары. Бо для іх людзей з міністэрства, што Беларусь, што Сібір, што Афрыка. Але адкуль раптам узяўся гэткі зуд ва ўсякіх беларускіх каля турыстычных кантораў. На мінулым тыдні перад журналістамі начальнік управлення турызму Уладзімир Кушчэенко такую заяву зрабіў прэзідэнтам пастаўленая задача. Гэты год павінен стаць нейкім вызначальным для турызму. Ці турызм гэта галіна, ці так сабе нешта другаснае. На яго ўсе глядзяць і нічога ад яго не атрымоўваюць. Таму задача міністэрству пастаўленая ў тым ліку і гэткімі метадамі, як гэтая экспедыцыя. Ініцыяваць распрацоўку турыцкіх маршрутаў, іхнюю рэкляму і прасоўванне на знешнія рынкі. Міністэрства спорту і турызму актывізуе дзейнасць па прыцягненні замежных турыстаў журналістаў у Беларусь, бо гэтак загадаў Лукашенко. Яны будуць мець за мяжою свае прадстаўніцтвы, дзе з'явяцца маляўнічыя буклеты, так званыя беларускай глыбінкі. Прытым, што рабіць далей чынавенства яшчэ не думала. Напрыклад, намеснік турыстычна-спартового міністра спадар Шульга, які на пасадзе толькі два тыдні констатуе. Наогул у Беларусі звыш 15 тысяч аб'ектаў, якія заслугоўваюць таго, каб іх паказваць. Аднак рэальна на сёння паказваецца толькі 5% з гэтага ліку. Скажам, у раёне браслаўскіх азёраў ёсць 33 унікальныя аб'екты паказу, а людзей возяць толькі на два. Адна з прычынаў адсутнасць рэклямных буклетаў. Прытым любых, не кажучы пра высокаякасныя, а таксама бракуе інвестыцыяў. Гэта і будзе маёй і міністэрства задачаю. Трэба, каб у турызм, як адзін з варыянтаў укладаў грошы прыватны бізнес, як у вугоршчыне. А беларускія турыстычныя аб'екты патрабуюць сур'ёзных грошай, таму што знос іх наматэрыяльнай базы складае 80 і больш працэнтаў. У сутнасці гэта развалены ўсе нашыя гасцініцы, замкі і таму падобнае складаецца ўражанне што гэта гаварыў чалавек які наогул не ведае пра якую краіну ён гаворыць як у вугоршчыне спадар шульга яшчэ памарыў пра тое што рэклямную прадукцыю беларускага турызму будзе выдаваць найбуйнейшае ў свеце спецыялізаванае выдавецтва паскаль а яшчэ ён сказаў калі б удалося рэканструяваць августоўскі канал дык з'явіўся б прамы водны шлях санкт-пецярбургу ў парыж во як адразу і ў парыж нагадаю што августоўскі канал злучае нёман і віслу і па ім можна патрапіць з горадні ў варшаву каб займацца гэтай справай трэба хоць бы вывучыць геаграфію краіны у якой жывеш і працуеш хоць няма сумневу што той чыноўнік бываў і ў пецярбургу і ў парыж а канал августоўскі даўно адноўлены польшчы і як унікальны помнік культуры у прыцягвае да сябе мільёны турыстаў, якія пакідаюць у польскім бюджэце звыш мільёну даляраў у год. А беларускі ягоны адрэзак па рэчцы чорная ганча складае толькі 22 кіламетры. Каб яго аднавіць хапіла б пары міністэрскіх гадавых акладаў. Але ў міністэрстве пра гэта, напэўна, не ведаюць. Хутчэй за ўсё все гэтыя канферэнцыі, выступы, з якіх я цытаваў толькі і скончыцца размовамі пра тое, што пора сканчаць з запаведнікамі, ды ў якой форме трэба друкаваць буклеты. Але на тым паводле Лукашэнкі і мусіць скончыцца валтузня вакол турызму ў Беларусі. Чыноўнікі здымуць напругу на цёплых далёкіх морах, ды і забудуцца пра той турызм. Але не забудуцца пра грошы, І праўда, прасцей секчы наш лес на продаж у Еўропу і забіваць на пацеху рэдкіх жывёлаў, якіх пакаленні нашых папярэднікаў гадавалі і ахоўвалі. Днямі я зноў выпраўлюся на прыроду. Трэ паспець хоць пабачыць хараство, што неўзабаве можа знікнуць без знаку. І не наўсюды ходзе адпраўлюся, а пешкам, каб адчуць пад сабою сваю зямлю. Сергей Харыўскі распавёў пра цяперашнія павевы ў палітыцы лукашэнкаўскай адміністрацыі што да турызму. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду. Паводзіны цяперашняе чынавенства РБ жыва нагадваюць сітуацыю дзяцей на бязлюднай выспе з рамана Уільяма Голдынга валадар мух Дзеці тыя спрабавалі асвоіць востраў, увесці на ім нейкі парадак дачыненняў, але недасвечанасць разам з жывёльнымі інстынктамі узялі сваё. Яны перасварыліся і, урэшце падпалілі востраў. Розніца ў гэтым параўнанні толькі тая, што Беларусь не бязлюдная выспа, што тут ёсць яшчэ народ, культура і свае даўнія традыцыі магчыма падлеткавае мысленне чыноўнікаў гэта аб'ектыўны выдатак маладосці нашай незалежнай краіны і трэба спадзявацца што мала што з плянаў сённяшняй адміністрацыі рэальна ажыццяўляецца але ж зноў і зноў думаеш пра маральны бок такога стаўлення да роднай зямлі калі людзі ў прынцыпе не здольныя адчуць яе вечнасць і ўспрыняць залатое правіла не кратай тое што рабіў не ты адказнасць перад продкамі, якую так добра відаць па вёсках на радуніцу, калі могілкі літаральна ажываюць ад соцень галасоў і самі нагадваюць вёску, гэтая адказнасць начыста прападае ў чынавенскіх калідорах. Быццам няма для тамтэйшых насельнікаў ніякіх продкаў і не было ніколі. Зрэшты, можа быць, гэта выдаткі адукацыі, бо што для іх Беларусь. БССР, створаная ў рэвалюцыйным парыве 1919. -го. Хто для іх продкі, мяснікоў, які адмаўляў самое існаванне беларускай нацыі, ці партызан Панамарэнка, ці машэраў, які паклаў канец беларускім школам у горадзе і знёс забудову на найстарэйшую мянску вуліцы Нямізе. Усё гэта так. Ты толькі як супрацьстаяць гэтаму. На маю думку, толькі і выключна наступам культуры, якая падобна таму бярэзінскаму запаведніку мусіць вывяргаць залётныя ўсюды ходы. Толькі гэта можа прымусіць нашае чынавенства пасталець ды да ўспрыняць як аксіёму нацыянальныя інтарэсы і святасць роднай зямлі. Маю на ўвазе аўтарытэт культурных з'яваў і прызнанне іх у свеце, прызнанне творцаў і твораў, што напісанае зусім не абавязкова на фінскай паперы. Вы слухалі праграму Сергея Дыбалца, вострая брама.